Og gossen gikk seg ut i morgengossen, og la-la-la-la-la-la, la nei. Nå møtte han den rosen den norm. Vil du bli av min, sa gossen. Nei, nei, nei, nei, nei, gudene over nei, nå får jeg en annen. gossen gick sig ut i middag och stund och la la la la la la la nej. Då mötte han en mö i Rosenlund. Vill du bliva min? sa gossen. Nej, nej, nej, nej, nej, det vill jag väl ej. Får du henne namn? sa flickan. Och gossen gick sig ut i afton och stund. Hej, Filippelisen, jag och lustig i Amen.